Şüphesiz ki kafirler size apaçık bir düşmandırlar. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من نطر أو كنتم نرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم İnna Allah a'addel kafirin azaben muhina. Sen içlerinde bulunup da onlara namaz kıldırdığın zaman artık onlardan bir taife seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Artık secdeye vardıkları zaman ise diğer taife arkanızda bulunsunlar.'' Sonra namaz kılmamış olan diğer taife gelsin. Hemen seninle beraber namaz kılsınlar. Tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olsanız da üzerinize birdenbire baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Fakat tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için pek aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Böylece o korku anında namazı bitirdiğinizde ayakta iken, otururken ve yanlarınız üzere yatar iken artık Allah'ı zikredin. Fakat korkudan emin olduğunuz zaman ise namazı artık bildiğiniz şekilde hakkıyla eda edin.'' Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farz olarak yazılıdır. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما Düşmanınız olan kavmi tekrar savaşmak üzere aramakta, toparlanmalarına fırsat vermeden takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız şüphe yok ki onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Halbuki siz bir üstünlük olarak Allah'tan onların ümit etmeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah ise alim, kendisinden ne istediğinizi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki litahkume beynen nas. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا خصيما Muhammed, şüphesiz ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Hainler için müdafaa edici olma. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما İşledikleri günahlarla kendilerine hıyanet edenler için mücadele etme.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 Halbuki Allah'ın razı olmayacağı sözleri geceleri gizlice uydururlarken o onlarla beraberdi. Çünkü Allah onların yapmakta olduklarını ilim ve kudretiyle tamamen kuşatıcıdır. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا İşte siz öyle kimselersiniz ki haydi dünya hayatında onlar o hainler için mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü Allah'a karşı onlar için kim mücadele edecek? Yahut o gün kim onlara vekil olacak? ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı gafur, çok bağışlayıcı, rahim, çok merhamet edici olarak bulur. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما Kim bir günah işlerse böylece onu ancak kendi aleyhine kazanır. Allah ise alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmette olandır. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا Kim bir hata veya bir günah işlerde sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa o takdirde şüphesiz ki bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهن الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأن الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Eğer senin üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı onlardan bir taife hak ile hüküm vermen hususunda seni bile hataya düşürmeye azmetmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini hataya düşürürler ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti, kitaptaki hükümleri indirmiş ve sana bilmediklerini öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki lütfu ise çok büyüktür.